Kiun vi preferas lau agio? Lau granda analiso, sintenoi, rilate al virinoi, estas average pli positivae, ol tiui, kiui concernas viroin. Nur ecte la agio de quinde quiniaroi, anoi de ambau sexoi estas consideratai cun sama favoro. Kelk iam oni povis dum la pasinta iaro i havi la impreson che o casa publica concurso pritio chi u havas pli da malfacilagioi. e la classica cae kai e la socia e audigis taura plendado che oni estas pro sia identezzo principe pli malbone considerata olla anoi de aliai gruppoi. Exemple aperas inter la plei oftai plendoi, che oni estas pro sia agio au sia sexo, au pro la combino de ambau, mal pli bone considerata ol aliai homoi. Set ciutio trafas por tiui du etsoi, cae se jes, por kiui, ciu por maliunuloi, por iunuloi, por virinoi, por viroi. Du ge esploristoi de la New Universitato publicigis meta-analison, por ili priuge analisis quindec quin publicajoin cun iom pli ol tridec sep mil test personoi. Lautio, Vere pli iunae homoi estas consideratai en iom pli positiva lumo, ol tiui, ciui iam estas pli agiai ol quindec quin jaroi. Cae, tiun parton de la eccono ambaus ciencistoi constatas ciel suffice surprisai, virinoi en agio sub quindec quin jaroi estas generale pli favore consideratai ol viroi en procresinta agio malaperas tiu diferenzo inter la sexoi. En la iaroi super quindec quin iaroi, laula analiso, la priugio ne plus differenzas lau sexo. Nur en la unuopai factoroi, el kiwi cun metigas en tuta impresso, trovigas ancora o quelcae diferenzoi. Por la testita hipoteso, lau ciu virino e havas mal in giuste ecte pli alta agio, chariri estas pro sexo cae agio iam duoble sen valori por tio, ciu case, ne trovigis pruviloi. La analizitae datumoi devenas el Usono, Germanio, Canado, Britio, Francio, Hispanio, Svedio, cae Australio. Cetio resultigis la defio laula autoroi, che la en la unuopae studagioe e agio cohortoi nur mal ofte congruis cun la igoi en aliae publicagioi. Regis certa malordo. La du ordigis la test personoin nun lau tri agio gruppoi. Tiu inter dec hoc cae tridec quar iaroi, tiu inter tridec quin cae quindec quar iaroi, cae fine ciui ciui estis pli agiae ol quindec quin iaroi. Seque, la esploristoi priuge analisis la sintenoin in la test personoi estis protocole indicitai en la unuopae enquetoi rilate al virinoi cae viroi, en la menciitai agio gruppoi. Cetio temis pri pli mal detalai generalai sintenoi, set ancau pri unuopai factoroi, ciel exemple homa varmo, competentezzo au ago povo. Average iunae, cae mes agiae virinoi, estis pli bone priugitai ol viroi de la concernae agio gruppoi. Ancau mesurita conduto rilate al virinoi de ambau agio gruppoi resultigis en la concernae studagioi ciel iom pli affabla ol rilate al viroi. Plei positivai estis las intenoi rilate al mes agiai personoi do tiui ciui inter tridec quin cae quindec quar iaroi. Por pli ol quindec quin iaruloi, ne plu resultigis signifa differenzo inter viroi cae virinoi. Nur en la unuopae dimensioi la esploristoi malcovris differenzoin. Pli agiai virinoi estis average prescribitae ciel aparte varm corae, cae en tio ili superis sam agiaen viroin. Ali flanque, tiui viroi estas priugitae ciel pli agopovae, o la virinoe de tiu agio gruppo. Che virinoe en la entuta averaggio estas priugitae pli positive ol viroi, Tio congruas cum pluae estut resultoi, diras las cien Tiel, lau ili, aliae meta analisoi estis montrintai compareblain effectoin. Surprisae estas tiui resultoe precipe pro tio, char tiam da publicajoi occupigis prispecifai antau iugioe rilate al virinoe. El tio versaine ec estis la impreso, che ili average giuas pli malaltan estimon ol viroi. Evidente tamen montrigas che pli trafas la malo.